mwaramutse mwiriwe nshuti bagenzi bivana n'umunsi n'isaha mwahisemwo kudukurikira ikiganiro ni Burundi buraririmba ikiganiro cyama kiba iminsi yose ya mbere kuva igihe cy'isaha zibiri n'inusu gushika isaha eh, zitatu n'iminota mirongo ibiri n'itanu kigaca gisubiramwo igihe ku munsi eh, wa gatanu akaba rero bivana rero n'igihe mwadukurikira imutibutse n'umwe bw'ivyuma Christa Savye kuri mikro kiganiro tuza kuvuga ku vyerekera cyane cyane isanganiro award aho tuza kugerageza eh, na cyane cyane ku bibazo muza kutubaza aho imbere y'uko muza kutwishyura tuza kubagira kubibutsa ibyabaye muri aya muri iyi myaka iheze ishika ine tubibabwira yuko ikiganiro uburundi burarimba cuno munsi tuza kuvuga kuri isanganiro riko nabibabwiye tubabwira ingene icyumviro cyavutse ingene cyakuze aho kigeze niyo giteye rero kubaha ikaze nubamesha ko uburundi eh, buraririmba ariko ikiganiro giteza imbere umuziki w'uburundi na cyane cyane mu guhanahana ibyumviro nk'uko rero naremeje kubibabwira kino kiganiro umunsi kuza kuvuga ku byerekeye eh, isanganiro awadi twabwira ko isanganiro awadi ari icyumviro cyavutse kugira ngo gishobore gushobora gutanga iyindi ntambwe amaji imbere mumenyere yuko twama duhera ku dukuru tuba twabarondereye mu kanya rero eh, bishobotse turaza kuronka akaryo eh, ko kubumvisha aho radiyo isanganiro yashoboye kuva muri studio igashika ahabera karaoke abakurikiye ku munsi wa gatanu Heze hari abatelefoni babiri uwitwa ariane ari umugwi peace and love aho tuzohaja mu misiza mugabo aho radiyo isanganiro irashoboye gushika akaba ari kuri star hotel tukaba twaganiriye na cyane cyane n'abasanzwe baje gushyigikira uh, romeo wo muri etoile de centre afise karaoke y'amatangura iminsi saa cyenda ajya kuri star hotel ku munsi wa mungu afite n'imigambi myinshi twarashoboye kuganira rero uh, n'abantu babiri bari baje kwiryohera ngaho mu ntumbero yo kumenyekanisha imiziki iri eh, twari gushobora gushyiramo amajwi yabyo muri kano kanya mugabo turaza kuyashyiramo mu mpera za kino kiganiro byose bigenze neza iri burundi yo yataye uruzogi ndatashe gwe mugahiga nka nyaganange rero imyaka itanu umuririmbyi harijo abaye uwa mbere ari wabaye imfura y'ihiganwa bita isanganiro awards nkuko nari nababwiye iryo higanwa ryateguwe na radiyo isanganiro ko ari kugira ngo eh, radiyo isanganiro ishobore gusura gutanga izindi nguvu ku byerekeye umuririmbyi eh, ashobore gutera imbere bifatiye ku ndirimbo ibifise akamaro tubamenyesha yuko isanganiro award yashizeho eh, aho dushobora kurondera imiziki biciye mu maradiyo mu ma DJs mu mabwate haba ngaha i Bujumbura canke hagati mu gihugu tumaze kuraba indirimbo nyinshi ziba zatowemwo niho twaca dutoramwo indirimbo mirongo ibiri ziguma zigaruka akazi k'abakozi kuri radiyo isanganiro nako kuraba indirimbo iba yasabwe kenshi mu maradiyo menshi avuga ati hano muri ino radiyo bayisabye no ngano ngano ngano tukagira turatanga amanota zimaze gushyika mirongo ibiri rero tuca tuziha abajirisite oya oh ntibabita abajirisite abari muri jiri ngo ntibabita abajirisite babita abajire bari kugira ngo tubifate ku mutwe ni wowe wacatora <laughs> indirimbo cumi cumi zikavamo cumi zikazikurikira uwabaye uwa mbere rero akaba ari ralijo umwaka wa mbere ariho ko haciye imyaka itanu tubandane dukurikira kariya karirimbo tugaca tuza kwibuka ingene ralijo byari byifashe ah, muzi neza rero yuko akabijya karyoshye cyane gusumba ibindi muri isanganiro awadi ni uko iyo uwo mwanya uheze tugatora uwa mbere si kuvuga ko ibyo biba biheze tumuha agashimwe kararangiye ahubwo biba bitanguye hadisi isanganiro rero afise akazi ko kujya kuganira na bamwe bamuzi ababyeyi biwe abo bivukana abo bigendana abo byiganye abo bibana abo basangiye abo yadaraze abamwanyi nabo makundiye byose turabyibuka kubera ko dushaka gucishamo dushaka gucishamwo uwitwa steven sogo avuga ku byerekeye harijo ati n'umwana yitonda kandi yarazi icyo ariko arakora mu kanya duce dukurikira La chanson de l'année sur la radio Isanganiho. Indirimbo y'umwaka kuri radio Isanganiho. Wimbo wa mwaka kwenye radio Isanganiro. steven sogo mu mugwi wawe hope street harimo umuririmbyi yitwa rarijo amaze igihe ariko aramenyekana kuri radiyo isanganiro turazi ko twagufashijwe buheruka igihe yaronka ijya nsinzi kuri radiyo isanganiro mbega kuvaho eh, rarijo eh, aronka ijya nsinzi ubona yifata gute mu mugwi eee eh, uko mbona mbona akifatamo neza kuko mbona abandanya akora ni ukuvuga yuko amaze gutegera yuko icyo kibanza yaronse cyamuhaye intambwe noneho n'inguvu zo kubandanya akora kubwira atera imbere cyane rwose B-U-S-E-M-P-O hari mu gitondo bukeye umunsi usa nk'ukuza nk'uko bisanzwe ngeneye intambwe kabiri ndamubona mbona ibintu nk'imishwa narayimena amaso ntabegwa ko ari umuntu cyangwa itara ryaka ndegera erega ndegereta nawe amasuka we byitsa by'uburundi wera hasi hejuru nkwiwenza macuma yashimugwe nka ferete irakurwa nawe mbonye usa nayari kwiteke cuma kikamugatonyangira muri yose yanjye miti mbega urabye eh, nk'ibikorwa mumaze igihe mukora kuva aronke kiya kibanza ubona akora nk'uko ubyifuza ko tuzi ko wowe ari we kizigenza uwo mugwi wari umurongoye yego genda ndabona arakora cyane kuko kuko noneho muri iyi minsi amaze iminsi agakora indirimbo zishasha adukorera mu masitidiyo amakazizana tukazikora muri gurupe nibaza yuko aticaye kandi nibaza yuko ariko arakora neza ariko kandi wumva deje muri umwuga bisaba yuko ubandanya ukora udahagarika kuko afite n'umugwi arimo usanzwe unamuvugiriza abandanya yungura ubumenyi asohora n'indirimbo nibaza yuko mu bisaba amajambo make umuririmbyi ariko arakora neza kandi mu minsi y’imbere imbere gutangaza abandi bantu benshi gusumba aho amaze gutangaza ubu igisagara ko ari gito turahuye uhure iteka ntihabwe y'uwigire iby'imizi we ntawe tutahura undi dusare n'inzara tugawe urukundo jeyi uherutse amagara sinzi bumenye iminsi amasaha ngo umenye ijoro cyangwa umurango ntaramenye urwawe rukundo uvyerekeye imyifato cari co bita disipline mu mugwi ubona bigenda gute eh, nobakora nivyo ari umwana yitonda umuhungu yitonda afise indero kandi yubaha kandi kandi yicisha bugufi nibaza yuko iyo ngabirano afise izo mutuma atera imbere cyane gushika ahandi ahandi abandi bantu badashika kuko imaze kwicisha bugufi uduga abantu bonyine nibo bakuduza cyane mugabo iyo iyo widuza wihambaza noneho abantu bagusubiza hasi mugabo iyo ucisha bugufi abantu nibo bakuduza kandi usanzwe rero ari bakuduza umaze gukora neza cyane rwose ni uraduga cyane rwose ukarengera kure ugashyira kure ni ukuvuga mbona yuko hari umusore azoshika kure Eh, turazi neza ko ari abantu benshi twabajije ku byerekeye rari jo eh, ari mu kibano ari aho yiga ari abashaka ko imbere eh, ko mugabo rero ndimvira ko atamuntu amunsi kugusumbya ku byerekeye umuziki uremeza neza yuko kiri wa wundi urabona yuko ariko aratera imbere ubona mu mugwi arimo ubona byose bigenda neza cyane hari agahazi twashaka kubaza rero ko hari agahazi ubusanzwe dore ko ndamubona ndabona yuko atagahaze bikarimu kandi ndabona yuko ariko arakora kandi afite ingoga nibaza yuko aracyari ku ntangu aracyafite akazi kenshi ko gukora kuko urumva ntawe uvuga arimo ngo yuzure ingoga mugabo ko mbona ariko arakora ndabona yuko atagahaze karimu ndabona ko byose iyo azi kubikuza byose azokuza gushyira hose azohashira kuko bizamuva ko n'ukuntu ingoga ziwe azishyizemo ndamwifuriza gutera imbere ndamwifuriza kubandanya akora umwuga wo kuririmba kandi nkamwifuriza no kwicisha bugufi kuko aribyo bizomuzi tuzi cyane rwose imbere navuga navugera ku mutumba guhishuka uko ngukunda icyo upima uko rureba ubwaguke bwago la chanson de l'année sur la radio Isanganiro. indirimbo y'umwaka kuri radio Isanganiro. Wimbo wa mwaka kwenye radio Isanganiro. Umviriza urundi Burundi Burundi. uyu rero yo haciye imyaka itanu amajwi asohotse haciye imyaka itanu umuririmbyi eh, harijo aba imfura ya isanganiro awadi ayo majwi nk'uko muruvana ya kera bukeye rero umwana agira kabiri ya isanganiro awadi akaba yitwa n'akaririmbo kiwe urudubi yitwa mukombozi mu kanya isase rero muca mwumva ijwi twafashe mukombozi aho bariko baramuvuga ku byerekeye umuziki wiwe nawe Eh, mukombozi rero niwe yabaye umwana agira kabiri wa isanganiro awards wese ugana hose n'umutunzi dufise ingorane twese kugira ngo tujye dukoresha tikire kenze hari abujya amabanki ayandi babika hanze twe turahona nk'ibitungwa kuri bonane kuko abari aho ntiboroshye nk'umutwe wa zidane mu ndoto mbona akazoza keza ku burundi ubu benshi n'abakumva yereba inkotsi kibi benshi imibiri yabo imota parufe ariko imitima yabo ntiyiri parufe nanjye ntunyizere nk'umurwayi na serumu na wafise umutima umutima mubi nk'inkono y'umupfumu wabize baciye ubwenge njye nabyo nemera nibo batuma njyama mpagaze nk'igiti cy'ibendera n'ay'intambara benshi yadusize mu macyungu harakabwi k'abantu kayirongeyemo inyungu politike mbi ni umwuga w'ababeshi bafite insinzi z'amaraso nk'aba iliminati indirimbo y'umwaka kuri radiyo isanganiwe wimbo wa mwaka kwenye redio Isanganiro. la chanson de l'année sur la radio Isanganiro. ingona iva mu ruzi karigaturume nk'ukora abatunzi bagunga abakene ibyunjya ry'umugabo ni iri n'inka irutwa n'impene urabiye ugasakanwa uko byagenda kose nta kintu gishemeye kizashimisha bose bizova mu ko aho uzagenda hose ubugende n'umutunzi dufise ingorane twese kugira ngo tujye dukoresha article 15 haraburyo ujya amabanki ayandi babika hanze twe turahona nk'ibitungwa kuri bonane kuko abaraho niboroshye nk'umutwe wa zidane mu ndoto mbona akazoza keza ku burundi ubu benshi n'abakomvayeri b'inkozi kibi benshi imibiri yabo imota parfum ariko imitima yabo ikintu cyakugiye gusimba ibindi gushika uno munsi ni okay ikintu cya mbere cyangiwe ngensora azajya ya mwaka konsore ya mwaka yabaye indirimbo ariko wa president hari indirimbo z'abasitari ko wa president icyo gihe ku radio ariko abantu bo muri Kongo batelefone ifu kumusubiza mu mpeti hageze igenda rireski ni gihe abantu numva Frank akiri waje ifu ko namubona ngingo mpeti yarabishoboye amunsuzi ariko akora bakwiye umunezero ikindi nacyo n'ukuntu abanyagihugu abanyagihugu banyakira stadiri ni ntibakunda gusa mukombozi nka mukombozi bakunda ibyo akora birangihera cyane kuko umaze gukunda ukuntu usa ari nawe ugira agisida nkacyo asa nawe ugasanga ibizaje bayi de classe uzoca umpeba ariko iyo umaze gukunda ibyo nkora pudireke nawe byogenda gute nawe byogenda gute ubu uraba icyo nkora gusa icyo kintu kiranshimisha cyane ni byinshi gusa nta wadona nk'uwagira kuba ndi umuririmbyi akomeye mu bandi bakomeye byarangiyoheye cyane byarekanye neza kandi cyandonka n'ama abajene benshi banyegereye cyane bavuga uti uri umujene tubona ufite imyaka mike kandi ufite iterambere rinini natwe twoba gute nka wewe turakeneye ko woba example kuri twebwe byarangiyoye cyane sitadi ari abanyagihugu benshi abajene benshi ninspira ikintu ntari nizeye kuko kenshi twari tizeye ko petetre kugira ngo ubu umuntu kanaka ifo kuba uvuye mu muryango kanaka ariko vraiment nta mbuto navukanye ariko nkuhora ibyo ibyo kurisha ibyo bavukanye imbuto dire kegenda ndishima cyane ni byinshi byanjyoheye cyane ikindi nacyo cya nyuma cyanjyoheye hari uraha twahuriye mu makamba icyo gihe ava nk'ishyika nyine bafarari icyo gihe arasohoye indirimbo aratabura mu makamba avuga uti ni nifukushika nawe nyundirimbe icyo gihe hari indi nyanza yarake ndabura itikisha kushika nayo wacha mlifti kuri mafu mafu nagiye inyuma nshitse makamba kuri Aston Villa aririmba bavana ajya fugutira abapeti bari ngaha abapeti barasaba amwosha vuguti no no ewa mutumi guy genda usabe nawe uririmbe vuguti genda Ensi Mantare fils icyo gihe hari umu DJ yitwa Saido Saimix bari mu Faransa niyo cyashye mu Ensi Mantare yose naririmba abantu bararyoherwa cyane hacha umutamara yampaye inkofero yiwe mikoti ngiye arambura twagiye twagiye kubonana ubu vuba ambwiye uti hari mu mademi seti demi wite ambwiye uti jyewe uranyibuka nta muntu amenya uvugurije ikote ndavuga uti wanjye yambura ikote kwambika n'inkofero nkavuga uti yo ngenda kwibuka sitadiyo byari ibintu byankoze mu mutima cyane muri demi seti demi sisi demi wite uko ngaca tubonana iyi demi du twabona iyi demi duze demi duze wiwi ambwiye ah, uti jyewe uranzi none ntiwibuke umuntu wigeze kuguha umupira umukuru mpamvu nuko byarangizaga doto sindi murasitaba cyane ari ikinyama sinkunda ibiharage n'imbuto ariko ntibimera mu nda ubukene ni hatari n'ipantaro iroka boko uyu mugore ufise intumbero yo kubaka hari umukobwa yigwaza kurangiza mukombozi eh, hariho akajambo ukunda kuvuga Eh, kereke ubupfubyi bwawe hari abana b'imfubyi eh, eh, batabona ejo ingene hazoba baba baye ku mutima mugabo batazi icyo bazovamo abana b'imfubyi nk'uko mukombozi wakunze kwivana n'umupfubyi wumva wababwira iki ukica mbere na mbere hari ijambo Martin Luther King yavuze nivuga mu cyongereza yuko iyo udashoboye iyo udashoboye kuguruka ufume wiruka iyo udashoboye kwiruka ufume utembera udashoboye gutembera ufume ugiye arampaje ufume wavura gikuru gusa uva aho uri ugende handi nayo intambwe ntoyi nicyo gusa twiriye guharura imfubyi ariyo yose kuko kuba imfubyi kuba imfubyi si kubura ababyeyi kuba imfubyi no kubura ukuntu ubyifatamo hari abantu babaho nk'imfubyi kandi bafite ababyeyi bose ikintu kindi nacyo kenshi nanjye nakuze ndi imfubyi uko ariko ikintu kimwe nakunda kubwira abantu yuko ngeze ndi imfubyi kuko genda n'ingege imyaka y'imfubyi kuko na nyogokuru nawe nyine nta babyeyi afise nawe ndamwita imfubyi oya sasa ikintu kimwe gusa ni uko gusa tokwizaje ubuzima ubuzima ni nk'ikiyo ni nk'ikirore ubuzima ni nk'ikirore kuko utwenze kiratwenga urize kikarira stadio ukuntu byifatamo ukuntu abintu ubuzima bwifatamo ifo ko byifatamo nk'abantu nk'abalideri nk'abantu bari brave kugira ngo duhindure isi ya Saido Taku Belishiki na Sara Kizito Desideni Bajiru niyongeko titi hasta la victoria siempre wimbo wa mwaka kwenye redio isanganiro la chanson de l'année sur la radio isanganiro indirimbo y'umwaka kuri radio isanganiro toussaint uvise gute mkombozi haline eh? Hein? janete chanel vyari vya grave hajya rero ntumenye yuva uh, ushaka kumenya akazi kameze ati ibyiza biri imbere mwe n'umunyarwanda cyangwa ibyiza biri imbere mwe n'abarundi tubamenyesha rero ko iyo ntumbere rero niyo isanganiro award ishaka gushikako tubamenyesha ko kino kiganiro turiko turatanguza neza buhoro buhoro isanganiro award tumuka ufise ikibazo cyacu cyose kivyerekeye isanganiro award ni kano kanya ali ndagutera inkuru hano umuririmbyi yitwa yoya nawe nyine yagabaye umwana agira gatatu isanganiro award gihe kimwe nageze kugira ikiganiro n'umuririmbyi eh, yitwa eh, afurika nova yari amaze imyaka mirongo ibiri adatanga ikiganiro ku iradiyo umva kugira ngo dushobore kuronka ijwi ryiwe n'amazi amezi abiri ndamurisha <laughs> aratinda aremera hano ndamubaza ikibazo ndamubwira ati hari umwana yitwa yoya aririmba neza ngaha ashaka indirimbo yawe yitwa kayi kayi kayi kayitesi aravuga ati jya nakora ko ijya ndayifitiye umugambi munini hano kumbi imana yateguye ko mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yoya azogenda muri senkanteneri i buruseli mu birigi baca baronka kajya kuganira na Africa Nova bahurirayo umwe yajya ava muri Canada aje i Buruseli undi avanga y'ubujumbura aja i Buruseli yoya na Africa Nova baramana umwanya rero hamage gutaha amubonamo ubwiza ubwitonzi eh, talent ibintu byose ati wewe Christian yaravuze muri radio isanganiro bavuze ngo ijya ndiri murayikeneye acara yimugabira none umaze iminsi yora kuri televiziyo eh kai kai nico gituma rero eh, twashoboye eh, mu byo twafashe ni ijwi twamufashe eh, Africa Nova uwo muri uwo mwaka nyine eh, yoya abaye wa mbere muri isanganiro award tuca tutelefona rero Africa Nova muri Canada cukurikira ingene byagenze La chanson de l'année sur la radio Isanganiro. Indirimbo y'umwaka kuri radio Isanganiro. Wimbo wa mwaka kwenye radio Isanganiro. urashobora kugira indirimbo nziza zifite amajambo meza mugabo iyo zifite amajambo meza zikagira na melodi nziza ya yindi umuntu aririmba nawe atakintu ubwo rurimi utabubwumva ukumva irakuryoheye kubera ko iryoshye muri melodi hanyuma na nyine kuyiririmba akaba afite ijwi ryiza ryiza cyane ritarimo agatutsi nka rya jwi rya yoya nta kindi kintu nzima kiruta ngaha ntubona ni ukubwira ora ayo makarita ndakubwiye yose nayasanze ku ndirimbo zayo bararahiye ngo ntibazoruhuka tutari abanyayingwe umenye sumwe siba sumwe siba nabonye kuri we nasanze aririmba eh, afite amakomposisiyo menshi ni ukuvuga afite indirimbo nyinshi ni ukuvuga afite umuntu nabonye yegereza eh, begeranye ni david kuko david yari umuntu yari afite yashobora gukompoza indirimbo nyinshi nyinshi kandi zose ziza ziryoshye kandi zose zigenda yari afite inasipirasiyo umuntu adashobora kumenya iyo ayikura siporo maze kuraba Eh, iyo ngiye kuri muze yutube eh, usanga uwo muhungu yoya afite indirimbo nyinshi cyane kandi eh, urabye ukuntu angana n'igihe yatanguriye umuziki birerekana rwose yuko afite inasipirasiyo ikomeye cyane ituma akompoza indirimbo nyinshi kandi ziryoheye amatwi yuko hariho n'abandi baririmba neza mugabo nuko pepetre ntararonka umwanya wo kubumviriza mbwa wowe yaciye anshakira ngo nibasa ko ari inzigo afurika nuva tubamenyeshe yuko yoya umuntu amuhagira ati inspiration yawe ninde umuntu wa mbere avuga avuga Africa Nova yarigeze no gusaba indirimbo yitwa Kayitesi naho watubwiye ko uzocisubiramo nk'ubu agusavye kamwe mu turirimbo twiwawe naho tomuha Kayitesi iyindi wo imuha akayisubiramo eh, ziriho nyinshi ziriho nyinshi nshobora gukuramo imwe ntabwo ko naje indirimbo mfite ntabwo ari nyinshi yumvira yuko hariho akantu k'isano y'ukuntu melodi ziwe eh, ni asha importante cyane kuri melodi eh, kandi hariho benshi mu bamisi benshi eh, ntibabyumvira usanga bagira indirimbo mbwa ntibashemo importante cyane kuri melodi bagire ah, melodi donko iryoshye kandi iri rishi yumvira ko hariho akantu k'agasano gatoya twaba dufitaniye kuri biriya bintu by'amamelodi umwifurije iki wowe oh, ndamwifuriza gutera imbere cyane no kumenyekanisha cyane indirimbo z'uburundi kandi ntazi ko azabishikako ego afurikani kuko afite nabwo ntabwo ari tara zisanzwe ntabwo bishika ko eh, na cyane cyane aronsa abantu bamwankadira neza akaronka de bon producteur et de bons arrangeurs hari abafise agatima ko gukorera igihugu cyabo hakaba n'abandi bamenja bagashyira byose mu nyungu zabo leta mbega ni inde leta ni wewe leta ni jewe cyawe wibyewewe n'umuryango wawe ingaruka mbi zisoza zizashika no ku mwana wawe imfashanyo ziraza ugashira byose mu mufuko wawe reka amafaranga ya leta kora igikorwa yagenewe afurika nova eh, wavuga iki ku byerekeye isanganiro awadi eh, bijya by'isamani bawa dije ndabikunda cyane kuko nasanze ari ari inisiyative nziza cyane iyo tuma ituma aba abacuraranzi na cyane cyane kompositeri eh, bajya bahimba indirimbo bituma bibaha bibafata mu mugongo bikabakuraja kugira ngo bazoze bakompoza indirimbo ziryoshe abaririmbyi bagira bagira akarusho muri eforo zabo bagira zo kugira basohora indirimbo ziryoheye abantu nicyo cyiza cy'amabiriji cy'ubushimwe kuko bituma abacuraranga nyine bakora gushiriza kugira ngo eh, bagire nabo icyo bashyize ko bishobotse nabo nyine ubwo bushime bavoma la chanson de l'année sur la radio Isanganiro. Indirimbo y'umwaka kuri radio Isanganiro. Wimbo wa mwaka kwenye radio Isanganiro. Aha bagabanye volume iyo ndirimbo mwavyumviye rero aho hari umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ego mukaba rero mwumvise ko nababwiye ko uh, eh, Africa Nova yari yasohoye indirimbo mu myaka ya mirongo indwi akaririmbo kitwa kayitesi akaririmbo kari kamufise ku mutima afise impamvu yari yagasohoye hanyuma tukamusabye ubwa mbere ngaha ngo agaheyo ya arakamwima mugabo bahuriye hari i buruseli mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri aca arakamuha dufate amasegonda icumi cyangwa mirongo ibiri yo kumviriza ako kakera umviriza murumva rero ko isanganiro rifite icyo imaze na cyane cyane mu gushikara ku ndoto umuririmbyi urumva ah, yoya yarota indirimbo ya nova ayiririmba mugabo rero byarabaye bisigura ko nawe ukaba ufite indoto uba uritegura isanganiro aho wajya mu kuyigushikana tumvirize rero kayitesi ya yoya ayisubiyemo aha romix yayo kayitesi ya nova isubiwemo na yoya kai. ਕਈ ਕਈ kusanutsa babayi vy'abandi bashima kusanutsa neswi vy'abandi bipfuza ko bari kamere kawe canke urafise impamvu zikubuza mwibutse bari kora kuri turi mu kiganiro uburundi buraririmba aho twahisemo gutanguza eh, isanganiro awadi tubumvisha kahise akora twari kureka kugacishamo kubera ko nako nyene kabaye kubera isanganiro awadi umuhererezi wa isanganiro awadi akaba ari umuririmbyi yatumbuye benshi mbere w'abanyarwanda yatangaje benshi kubera ko yari ajya mu rucaro <laughs> ikarusi bugenyuzi aca kubita hasi ibihangange nka ba lansitori n'abandi benshi cyane bari bakomeye ngaha hanyuma baratangara yakaba rero ari umuririmbyi eni john n'akaririmbo kiwe ndasabye ijambo kavuga gutya ndasabye ijambo mu nyuma muca mukurikira ingene byagenze ibyiwe ni kuki turiye imva umubyeyi wacu burundi kandi ataturiye imvanda iyo niyo ndirimbo rero yabaye iya mbere muri isanganiro award iheruka mu iteguriro baririmbyi reka muze mwumve uwabaye uwa mbere kaba rero eh, yoya duca tumufata <laughs> tuvugana nawe igihe aha mukanyirabyo la chanson de l'année sur la radio Isanganiro. Indirimbo y'umwaka kuri radio Isanganiro. Wimbo wa mwaka kwenye radio Isanganiro. Come with records. ni kuko ituriye imva umubyeyi wacu burundi kandi ataturiye imvanda ijwi muza kumva rero akaba ari uwahora ari buramatari si buramatari w'ubu ni uwahora ari buramatari yitwa Richard n'imana aho yari kwaravuga ku byerekeye ingene yari aryoherewe eh, ingene umwana w'umurundi ashobora kuba uwa mbere umwana w'ubwenyuze hari ikarusi intara atwara nimwumva rero ijwi tumwitabura amatari nimwave mubwira nibura amatari ubu nibura amatari eh, yahahora ishari inzoki z'amiri twagiye Records. ni kuki imva umubyeyi wacu burundi kandi ataturiye imvanda ndagusangira niyo nkingi mwaramutse ko wabura amatari ndabaramukije haraciye igihe um, umwana w'umuririmbyi wo ngaho ikarusi abaye uwa mbere aga akarusha ibihangange mu baririmbyi bakomeye nka bafarayaz story n'abandi eh, mbega mwebwe mucumva iyo nsinzi y'umwana avuka ngaho mu ntara murongoye eh, mwumvise gute ku mutima yego muri ntara ya karusi turongoye turaryohewe cyane rwose no kubona eh, ari umunyakarusi afite ibihangange bikomakomeye bimaze navuga ibicocoro mu muziki w'abarundi Eh, navuga yuko ari umuririmbyi atari bwamenyekane cyane rwose ariko naho yari asanzwe indirimbo yari amaze gusohora eh, rero kabaye akajyaho kuryoherwa cyane no kunezerwa no kubona ateye iteka intara ya karusi akaba uwa mbere asizeje ibicocoro byose mu muziki w'abarundi rero navuga ko kabaye akanyamuneza gakomeye ateye iteka ego cyane bukeye ah, haciye iminsi mike yarashitse ngaho turumva yuko Eh, ngaho bamwakiriye ababyeyi be bavuye ubugenyuzi abantu bo ngaho barahagarara hajya ku cyibutso cy'ubumwe haravugwa amajambo biraba umunezero eh, mbega mwebwe kubona abanyagihugu bo mu ntara murongoye bashobora gusidukana n'iyo nka yego eh, turazi ko bo bamutoye na cyane cyane mugabo uko kwakigwa kwabaye imboneka buri umwe mu gihugu ni ukuvuga ko ngaho mu ntara yanyu mushigikiye umuziki yego muziki tubwiza kuwushyigikira kuko burya kenshi turazi ko mu muziki harimwo eh, ubutumwa butangirwaho harimo impanuro harimo inyigisho muri birumvikana neza yuko umuririmbyi abyifashemo neza umuririmbyi azi aramenya ingene ashyikiriza ubutumwa bwiwe agatanga n'impanuro ibyo rero na twebwe tubibonye turabishigikira kuko biraheza bikadufasha eh, navuga nko muri ankadrema cyangwa edikasiyo Eh, y'abanyagihugu eh, murumva yuko natwe biza bikaba biri biradufasha mu gihugu ego buri amatara ya karusi ishanzwe izo n'imana twarababonye neza ibyo mwafashije cyane cyane mu kwezi eh, kwa gatatu igihe uwari aheruka gutwara isanganura awadi yitwa mukombozi yafatikanya n'uyu wamenga ahubwo ariko aramucurira ko azuba mutoya wiwe mwarafashije cyane ku byerekeye imyiteguro kugira ko iya giteramo cyabereye i karusi n'ikindi ikindi kibera eh, hariya i buhiga akaba rero twarabonye eh, n'abatware nka kontable n'abandi hari icyo bafashije tutarinze kuvuga eh, mbega uyu muririmbyi ni igiki mugiye kumufasha muri kino gihe kugira ngo nawe yumve yuko uretse ibyo mwamukoreye ni ibiki muba mushaka kumufasha muri kino gihe ibyo dushobora kumufasha ni ibyo ahabwa n'uburenganzira icya mbere murazi ko hariho itegeko rikingira eh, abaririmbyi eh, turazi yuko bwa mbere hariho inzitizi zimwe zimwe navuga ziboha cyangwa zibloka abaririmbyi Eh, icyo rero tumufashamo tubandanya tugifashamwo kugira ngo ntihagire abahava bakandamiza abaririmbyi kandi ubu hariho amategeko abakingira eh, ikindi dushobora gufashamwo murabizi yuko abaririmbyi basanzwe bakenera uburyo bwinshi eh, birashika ugasanga arikoze kuri ubu canke uriya kugira ngo amushyigikire mu bijyanye n'uburyo bukoreshwa Eh, muri icyo gihe rero twebwe atwikoze ah, ko turashobora kuraba abasanzwe bafasha muri icyo gikorwa bashobora kumva umugambi cyangwa intumbero ineza yabo eh, kugira ngo bashobore gufasha eh, ibyo rero ni ukuri atwituye tukabona ah, bishoboka navuga nti daramizi rodi posibure turahita tugafashanya tukaraba aho buryo bwumva kugira ngo tumushyigikire inama isumba ingimba kandi bigira inama bigira imana hari ikibazo tumvise abanyagihugu bahajya vuka neza na neza ibugenyuzi bavuga bati turashaka kumubona kandi ntagirire muri sale dushaka ko agirira hanze kugira ngo adushikirize iyo nsinzi yego niyo eh, na cyane cyane kandi kabi abanyabugenyuzi aha aturuka mugabo turavye ingena rero eh, hano bikorana urabona neza baravuga ati sishaka kunguko umugabo imyiteguro eh, ashaka yuko abemerere agirire ku mugaragaro ku isoko cyangwa ku kibuga cyangwa kuri stade y'ubwenyuzi eh, mbega n'akahe kamo turazi yuko eh, abatwari umuntu ashaka gushyigikira muri bimwe mu imwe mwenyine harashaka kuba hariho abanyakarusi bafise uburyo mwabatera kamo akahe kugira ngo mufashanye kugira ngo uwo mwidegemvyo uwo munezero eh, icyo gitsibo yaronsa gishikiriza abanyagihugu bahari ubugenyuzi eh, bishoboka eh, ubwo buryo abafise uburyo babutange abafise impano bayitange ari uwo muririmbyi n'akakamotera abafise uburyo yego je kamo afise uburyo nk'uko mubivuze ko bobanza kumenya akamaro k'umuziki ko kumenya Eh, ubutumwa butangwa biciye mu muziki muri icyo gihe rero niho nabo nyine babona yuko umuziki ari ikintu gikomeye mu gihe ukozwe neza mu gihe harimo ajambo nkoramutima mu gihe harimo ajambo yubaka eh, biraheza bigaca bifasha n'abo bantu rero basanzwe bafise uburyo eh, twifuza ko mu gihe twamaze kubona ko ari ibintu bije kubaka tuheza tugatera akamu abo bantu bose banyotewe amahoro banyotewe urukundo murazi n'ibyo bikunda kuba bishyikirizwa cyane cyane mu muziki eh, tugaheza rero tugafasha mwene abo bantu bose bafite uburyo kandi tukabasaba dushimitse yuko nabo nyine bugerageza bakaza barashyigikira eh, mwene utwo twigoro ikibazo cya nyuma cyangwa icyumviro cya nyuma mu byo hadusanganiro yiyemeje hari aho gushyira ifoto y'umuririmbyi yayitwaye umwaka wose ku rwinjiriro rw'iradiyo amatwi adusumira ngo mu muryango w'iprovensi ya karusi mwarabyumviriye ubwo nibyo yego icyo cyiyumviro yarakidushyikirije eh, ndetse adusaba nuko twogira icyo tumuterereye ku butumwa bwo kwandika eh, kuri iyo sanamu eh, natwe twaravuze tuti Eh, twumva kibazo byotera eh, kuko mazi umuntu ateye iteka intara ayimenyekanishije byaba eh, byiza naho ntibamumenye kumbe n'abandi bakamufatira ko akarorero twaramaze kubivugana rero yuko atakibazo byotera mu gihe twashyiraho iyo sanamu n'ayo majambo rero avuga neza intara ego cyane turabashimiye buramatari turazi neza yuko mu myaka yahera abaririmbyi baridoga ngo tubibuka baragiye ba nikiza david bacanje wa minsi Eh, bakidumu barayivuze ati aha mubura kugira icyo mudushigikiye tukiriho eh, mukaza kutwibuka twaragiye naho nyine ntibishike kenshi ngira mwebwe icyo cyiyumviro cyo kuvuga muti umwana wacu tumuhezagira akiri ngaha eh, mwarabishyitse kungira n'ubwa mbere biba mu Burundi aho ifoto y'umuririmbyi ishobora kwerekanwa ku mugaragaro ngira n'abandi bazokurikira babonera akarorero umwifurije ikigabura amatari wa karusi umuririmbyi John yarayatwaye isanganiro award eee eh, tumwifuje kuroranirwa no kubandanya atera imbere turavuga tuti aho gashimwe yaraye aronse ntigagarukire ngaho ahubwo nyabona abandanye agerageza akomeze inguvu no kugira ngo kumbe no ku mwaka uza cyangwa n'ubuzokurikira aze yame ari imbere murakoze cyane ngira tuzosubira itariki cumi n'icyenda z'ukwezi eh, kwa cyenda bidahindutse icyo gitaramo kizobera hari bugenyuzi eh, bishobotse bikaba eh, turabaye turabatumira ngaho ibugenyuzi murakoze cyane murakoze rwose la chanson de l'année sur la radio isanganiho indirimbo y'umwaka kuri radio isanganiho wimbo wa mwaka kwenye redio Isanganiro. Uyo rero nuwahoze nuwahoze ari buramatari w'intara ya Karusi Richard Nzokizwa n'Imana ubu hatwara umudamu tubamenyesha yuko uh, cyabaye cabaye cyo kumubakira cibutse icyo cibutse baracibakira bari bakibomora ibintu byababaje abantu umwana araturubikwa mu nyuma arahunga aja hanze mu nyuma umushikiranganje jeje eh, kama harimo n'umuziki w'ico gihe Eh, arafasha kugira agaruke mu nyuma niho yagaruka akamwakira neza mu nyuma agenda igitega mu nyuma asubira ikaru akaba yifashe neza akunzwe yasubiye mu rugo akaba ibintu bimeze neza ubundi muririmbyi atari hafi burabo abo ni yoya yoya byarase kwa gumino akabagira agira amakarawoke ari hariya eh, mu Rwanda aragerageza gukora eh, amakaroke bikagenda neza mukombozi we yamabuje agenda mu bihugu byinshi cyane nawe nyine ntarino uri ngaha yagumye ngaha akaba yitwa Harry Jo gukorera abana bane ba Isanganiro Award ihiganwa eh, bifashe babiri bari ngaha abandi babiri bari hakujya yego none uzo wa gatanu ninde mushaka kubimenya ni vuba kwari kugira ngo tubibutse iyi myaka itanu yose iheze eh, dugira iryo higanwa rya isanganiro award turiko turatangura rero kuritegura muzobe hafi mube mubikurikira ufise ikibazo cyari cyo cyose urashobora eh, kutwakura kuri na na kabiri mirongo ibiri 22 25 43 75 22 25 43 75 cyangwa ukatwandikira kuri econet 76. Hein? 511 620 76 511 620 mirongo indwi na gatandatu amajana atanu na mirongo cumi na rimwe amajana atandatu na mirongo ibiri na rimwe ababipa ntibarimwo uwo telefona canda mujya amayinite <laughs> hanyuma ariko wandika uh, ubutumwa buto aricyo bita mesaje turamwakira akaba rero hariho abamaze no kutwandikira hariho uwitwa muduri eh, yavuze ati ego mbega avuga ati ngo mbega akaranga nta karimwo hahaha ndabona murakaranga harimo ubunebwe bw'abateye dukurikirana akaranga karimo none z'iyo ndirimbo si z'akaranga kwera ego imbere yuko tuhava rero tubasomera buno butumwa mufise mu mwanya usigaye nari nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro yuko radisanganiro yavuye muri studio ikagenda kuraba ingene hari ibiteramo ako nico twari guhava duhera ko eh, murazi yuko uwitwa umuririmbyi yitwa Uh, Romeo ari hariya kuri Star Hotel akaba ari karaoke yifashishira neza hafi ya piscine twaraganira rero na bamwe mu bari ngaho baratubwira ingene ivyo bariko barabona tubamenyesha yuko aho hose habere biteramo radio isanganiro izokubitira tubamenyesha kandi ko mu minsi iza izohavishikano ngaho mu minago dukurikire uwitwa Olivier mwene wabo na Passy Etoile du Centre atubwiye ivyo ariko arabona kuri Ego Hotel kuri karaoke ya Romeo ego turi ngaha kuri eh, sitari hoteli murabyumvise tubivuga muri wikendi gute yuko umuririmbyi romeo asigira karaoke eh, hafi eh, mu burenzi ku ibarabara hafi yo kunahangwa turi kumwe n'umuntu muzi cyane muri famiye ikomeye y'abaririmbyi akaba yitwa Olivier mwe nawe na Pasi mwe nawe na Didier mwe nawe na Edwige na Mahoro na Mahoro cyane rwose sawa nawe ga Kristo yego cyane turabona kwambaye neza cyane ngo urubanza mu Rwanda mbega ahantu kuri Star Hotel wahakundira iki cyahubwo natangaye eh. burya je natangaye ko sinayinkunze kuhaza cyane mugo uno munsi nahaje ko naringize iminsi ndabyumva nabyumvise ubuheruka muri ko muravugana na romeo atubwira ibikorwa bakorera nkanje ndaza kubwira ndabi biriko birahabera eh, abatabibona uko ubona iki icyo mbona icya mbere twicaye impande ya pisine akayaga kameze neza abantu baguma binjira ibintu birakomeye murabyumva umuziki kumeze neza je nasanze hameze neza yego hari umuntu ashaka kwiyumvira ngo ni ya makaro ubwe kirisa asabye ya mamwe ya saa tatu saa yine y'ijoro ubu we ubona ari nka ahubwo <laughs> ni saa kumi eh, saa kumi biba bimaze gushuhangu ni amasaha meza cyane aca nk'umuntu ushaka nimba wihuta hariho nk'ababyeyi abamama n'abana badakunda kugenda ijoro bariko baroga muri pisine bisigura yuko ushaka nimba ubona yuko amasaha udashaka gutaha bwije eh. niwo mwanya mwiza batangura kare bisigura yuko barorohereza abantu bose Eh. abataha kare n'abataha mu ijoro bose baraborohereza ndabona abana bariko baroga abandi bajya imbomba abantu batamba ibintu bimeze neza n'utuntu tw'uduporomosiyo neza cyane uduporomosiyo twiki cyangwa natanga ngo ibihumbi icumi eh, ukaroka wa musiteri bugari ngo butandatu shamwe mushaka kwica abantu romeo romeo na starote shaka kwica abantu oya bimeze neza ugira uvuze ko ufise umugenzi usade 10000 uca usanga yanyweye nawe wanyweye kandi heza oya eh. ikintu kindyoheye urabona muri bino bihe Eh. navuga yuko usanga bafite ubwoba ubukene ufite ubwoba bwo mu ijoro ajye eh. ngaha ni sawa ufite eh. ubwoba bw'ubukene nawe ari wese dimiri aca amusiteri ah, zitandatu hanyuma agatanga zitatu akanywa izindi zitatu ibi biratuma abantu baruhuka mu mutwe muri ibi bihe abantu bafite amasiterese mu mutwe ubwoba ahubwo rero n'ayandi mahoteli cyangwa n'ubundi bubare babifatire ko akarorero maze baratunganya ibintu ibintu mwe ni kugira abantu baruhuke mu mutwe abantu baronka ahantu baruhuke turatse ko n'abamizisi benshi baheruka kera nk'uwitwa Jose ariko yavuza soro hariya hari abandi bashobora kuza bakugura ahandi n'ahandi n'ahandi n'ahandi kugira ngo nawe bamizise baronere mu cibo neza cyane abantu sinabamizisi gusa cyane cyane n'abantu bagize iminsi mu bintu by'amastresi baronka ahantu baruhukira akajambo kanyuma ushikiriza n'akahe gauriza Akajya mu kanya banashikiriza nuko n'ayandi mahoteli cyangwa ubundi bubare bafatire kuri sale hoteli eh. bafatire kwa karore kuri aba nabo nyine babitunganye kugira abantu nimba ngaha ari kure mm. hari abafata bisi eh, barashobora guhifata nimba hababereye kure abandi batumbereza carama cyangwa ahandi nabonye batunganya ibintu nk'ibi kwira abantu bose nabonye kuri aveni dirari hirya ya aveni dirari ahantu hepfo abasigaye bugira byinshi wumva carama muri nori niho habutse bibe hose abantu bose ubwira abantu bihitiremo aho baryoherewe abanore akapitari baruhuko abo muri swede nabo abana bose za musaga za carama he hose bagire nk'uko sitari hoteli kirabigenza murakoze cyane uribye murakoze nawe yego umuririmbyi ko araririmba uturirimbo twa kera tw'ubu tukwifurije kumererwa neza no kuryoherwa uribye yego namwe muryoherwe iyo rero yari olivier <laughs> akaba rero hari abamaze kutwandikira twazivya isanganiro award ati nitwa ndikuriyo honore mbega kritere nyamukuru mufatira ko muri selection nizihe eh, urumva twebwe twebwe ubwa mbere twabwira yuko kriteri ya mbere ari uko iyo ndirimbo iba yaravugijwe henshi wumva tujya gutora indirimbo cumi cumi ku maradiyo izo ndirimbo cumi tumaze kuzitora eh, imwe mwese tugaca turaba izagarutse mu maradiyo menshi mu ma studio menshi mu mabuwate menshi wumva igendera wumva izo mirongo ibiri zo umuntu azironka gutyo wumva ko ari ah, atakini nta kriteri mu nyuma rero tukadufata eh, icumi zivamo izindi icumi zigasigara habaye abatanga amanota nibo bumviriza kriteri nyinshi hariho eh, amajambo nguramutima arimwo bakumviriza ah, icyo bita hanje mu rurimbo rutunganye hakaba ico bita originalité ni kuvuga ingene ururimbo gwisa rufisa karanga kago ingene umuririmbyi yaririmbye afise ijwi ryiza ni byinshi cyane bishika nka bitanu canke bitandatu ubundi ati bitende umuririmbyi mushasha ah, arashobora gusora indirimbo eh, ku mugaragabo arashobora guca arashobora guca agirike arashobora kwiyandikisha <laughs> ntawiyandikisha n'ubwo ari bwo umuntu ataramenye ibya isagadura wabandi mbega yuba muririmbyi wahihe bimaze imyaka zirenga zitanu ni ukuza murumviriza nta byose biri twama twayivuze ati jambo christian mimi soliste nayitwa source eh, ku fasi tunajouer chaque dimanche kunonora beach eh, wamenituma animateri, nikaona <laughs> wema nikupeleke weye. Sasa kama uko na muda leo, niambie twende <laughs> ego unaweza kuya saa hii radio Isanganiro sasa hivi nikuta pale mimi stoki, tunazungumza na mkitaka. Uh, mnaweza kufika hata uh, siku ya Jumaa kwenye redio Isanganiro kuna kipindi naitwa Weekend Gute, mnazungumzia kuhusu zile show ambayo mmetayarisha hapo kunonora beach. Msijari, inakuwa publicite ya bure eh, radio Isanganiro imefanya iliwezekanavyo, mfurahie na mjue ni sehemu gani kuna shows uh, ah, undi nawatibite muragira mura ihiganwa rwa concours de danse <laughs> tunezerwa akazi keza ni urumva arabashaka ko tugira ibyo gutamba gusumba ibyo kuririmba ntawe upfa bimaze twegeye urumva haro n'abavuga ngo ntituvange iby'imiziki ngo ngo imiziki ngo ngo ngo ngo ngo iri mu kirundi itari mu kirundi ngo rege ngo nazuki n'ibiki urumva tufata kimwe kugira ntawe bimara ati donasiyo kuri etesi kamenge nagomba mbaze eh, ni indirimbo ngo muba mwakira gospel zirimo quel message twogira aha oya urumva message niwe uyitorera yego gospel zirimwo mpora mbona harimo abagize gospel barimo nka Redemption Voice yaragiyemo Free One yaragiyemo n'abandi benshi bagira gospel Sari Christian agomba mbaze ko muzoca mubandaniriza kuri bari bararirimbye ku rutonde Vestine Matara aha kiri kibazo ciza cane gose uyaraboneka ko Vestine wahari wewe akurikira urumva hari abasanzwe barimwo eh, isanganura award yari yari girihere hanyuma hacacamwe amagumbi bice birahagarika ivyo nivyo rero tuzokwiga ingene tuzobandaniriza kuri babandi 10 bari basanzwe barimwo ati ndi evole igitega none muzobandaniza aho eh, uyu ni wawundi eh, nuwanye nawe nyere abaje gutya ndi evole igitega none muzobandaniriza aho ryari rigeze sports kweri niwe yari ayikwiye wogize oh, publicité box yari ayikwiye ku bwawe hari abandi bashobora kuba wabona hari uwundi niroje mu kajaga enjoy eh, yoba afise enjoy eh, ngo yoba afise umugore yaramufise aramufise ntuhavuye bibwira ko umuha mushikawe eh, umugore wiwe rero arafise n'akabebe kitwa ngo kitwa gute kitwa mbihashaka ndakibagira izina izina ryiza cyane gifuti kitwa gifuti dukurikire rero mu kurangiza didiye didiye nawe nyine yari ngaha kuri sitari hoteli atubwire ni mwene wano Olivier mwene wa Pasi twagiye umutima gutera wewe uyu muko murumva rero akaba ari romeo asose ah, waryohewe n'umuraba yari ko araturirimbira ngaha kuri ego hotel tubamenyesha yuko radiyo ibyo turagenda aho hose habera ibitaramo bitandukanye no ikaba yahereye aho bita kuri ego Eh, oya hari aho bita kuri eh, star hotel <laughs> star hotel akaba rero ari mu buyenzi hafi ku barabara rigenda ku nahangwa abahanzi ni benshi ari pisine abantu barasosewe twabonye famiye y'uko romeo eh, famiye y'aba pasi etoile du centre harimo uwitwa olivier uwitwa didier na bagenzi babo hamwe n'abandi ba melomani benshi bamwe barakunda umuziki ariko baroga amazi menshi n'abandi muri pisine abandi bagakunda bariko baroga amazi makeya ngo icupa ya mustere na fanta de na primus n'ibindi bakaba basosoye n'uburaba kandi rero akabijya nuko iyi karaoke itangura kare saa cyenda abadakunda ijoro nabo nyine baratumiwe nk'uko mwabyumvise Olivier yariko arabitubwira akara karirimbo kenshi gakunzwe na Romeo akaba asosewe hariya zangampfuka mecho ndaba yuko mugaruka bana data mumfashe subira mu ntare ndirimwe abantu bose baryohewe n'umworaba ngaha kuri ego hoteli bikaba rero bisosa gusa n'umworaba Lionel uri kurabona romera ko aririmba wumva uryohewe ego cyane eh, ni iki cyakuryoheye ndabona ko eh, wicaye inyuma ya pisine ahantu akabijya kaho n'aka byerekana ah, ibintu byinshi urabona muri ibi bihe turimo abantu bibaza ko bwibagiranye abantu batakigezamo urabona yuko turi ahantu eh, abantu bari kubararyoherwa umuziki abamama n'abana badakunda ijoro bo urabona ko ubu wese mu gihugu cyane naho aba mu ijoro jya ndamaze gutaramira nka bushika harenganye gusa abana n'ibisanzwe abana n'ibisanzwe bataha kare eh. abandi bakuze baraguma nka bushika amasaha ateye imbere eh, ejo bundi twarababonye eh, saa yine saa tanu y'ijoro n'ubu murabandanya muryohewe n'ubu tukiri ko burya nakubarire abantu bahenwa n'ibintu byinshi mugabo aha turi turi hafi yo mu buyezi turi hafi yo turi hafi yo mu ijabe urabona ko ari nyabagendwa ari heza ndabifurije ko bose babona benyu baryoherwa uko didiye didiye twe ko turakuvuga na ibyo twamwumvise muravukana uri muri karaoke wumva gute wumva washikiriza iki si ibintu umukama umugani wanturutswe ku iradiyo hariya eh, mugabo eh. biraryoshye cyane rwose ikintu kikugirira gusumba ikindi ngaha ayo wabonye eh, abantu batari bwabone bashaka gutuma baza kuraba n'igiki umuziki ukungene umeze ingene ivyuma bitunganije ingene ivyuma bitunganije niki byose biraryoshe cyane gose nukuvuga yuko umuntu arimira ngaha aye ukungene hangana acagira umuziki uhakwiye n'ingene vyose umuziki ntihagire umuntu amene ku mutwe ariko arumva umuziki ushobora no kuganira uriko urawumviriza yego niko navuga mu kirundi mugabo vyose hariho amaterme yavuye mu gifaransa ataba mu kirundi ko navuga mu kirundi eh. ni ukuvuga yuko ariko araraba ati aha hantu hicaye abantu bangana gutya reka ndavuze umuziki ungana gutya ayi ego dj dj dj dj wova muri famille ya heza gihe baririmbye tuva ngo wavuririmba ariko iki utawuririmba handi ngaho ukaharirimba oya eh. aha ayi ndahari oya eh. igituma ryohewe no kubera yuko ukugene bavuze n'ukugene jewe sanzwe mvuza kuze mugabo rero ni sawa aha turahuje rero reka rero tugutegereze mu mwanya mu kanya gato umviriza urundi burundi ego cyane rero mwumvise rero yuko eh, tuzoza turagirana mwe mu yandi makaraoke ego nibishoboka tuzogera kuri peace and love misi za hariya hafi y'umunyakabiga eka n'ahandi n'ahandi n'ahandi eh, muri weekend gute muzoze muraza kuvuga aho abarundi baja kuryohererwa mumvise ko isanganiro award iri mu gutangura nibura nko eh, ku munsi wa mbere tuzobahereza novuga andi makuru mashasha kuvyerekeye iterambere isanganiro award tumvise ko kibazo gikomeye mbega babandi bari muri 10 ni babandi nyerecyane n'abandi ico kibazo zokibishura ku munsi wa mbere mbere uza ndashimiye aline jeannette nande na shanela hamwe <laughs> no gukora abigisha ariwe mutibutsi hariya mu nga bw'ibyuma christian savye nabategure kino kiganiro dusubira mu ndwiza nk'amango ndabakunda bye bye umviriza urundi burundi bwanjye kandi ugatogura hindura ubundi bundi